Вселената може да не е това, което сме си мислили. Каква е формата й и как може да я измерим? Днес в 19 часа вечерта в Строежа започва специално събитие на Сдружение Рацио в търсене на отговор на този фундаментален въпрос, заедно с професор Глен Старкман от Case Western Reserve University Съединените щати, един от водещите учени, които поставят под въпрос така наречения космологичен принцип, идеята, че Вселената е еднаква навсякъде. Добър ден, казвам на професор Старкман, учен с широк спектър на интереси от физика на елементарните частици и черни дубки до най-големите въпроси за формата на Вселената и нейните граници. Здравейте! Hi. Hi. Hello, it's so nice to be here. Много се радвам, че сте с нас. Професорът е с нас е, и с нашите слушатели и някои други медии биха казали ексклюзивно, само за нас, само за Хоризонт, но наистина имаме този шанс, благодарение на Сдружението, което се грижи науката да бъде разказана на достъпен език. Любомир Бабуров, директор в Рацио, сърдечно благодарим за този шанс. Няма за какво, няма за какво. Да се надяваме, че се получи сега интересно на всички. Благодарим и за това, че ще съдействате за превода в ефир и нека да започнем започнем с първия въпрос. Ако не можем да погледнем Вселената отвън, какво означава да говорим за форма на Вселената, когато самата Вселена няма външна гледна точка? So, so that's a really great question. Um, you know, we're, we're used to thinking of things as having shapes because we can look at them from the outside. Това е много добър въпрос. Ние сме свикнали да говорим за неща и техните форми, защото може да ги видим отвън. But for example, you could figure out that the Earth is a sphere without ever leaving it. Но практически ние може да знаем също формата, примерно, на Земята, дори без да я напускаме. So, for example, you could draw a big triangle on the surface of the Earth, and you could measure all of the angles of that triangle. Примерно може да нарисуваме един огромен триъгълник върху повърхността на Земята и съответно да се измерят ъглите на този триъгълник. And if you added them up, the angles would be more than 180 degrees, which just seems to disagree with everything you've probably been taught in school about geometry. И съответно, ако събереш а, ъглите на този триъгълник, той ще се повече от 180 градуса, нали, което нали, е противно на това, което сме учили в училище, в а, нали, ниските класове. And then if you headed out in any direction and went far enough and had a boat or a plane or whatever, you could you would find that you came back to where you started. съответно също, ако нали, пътуваш в която е да е посока върху тази сфера, която е Земята, не ще откриеш, че съответно ще се върнеш на същото място, откъдето си започнал. Дали ще е с самолет, с лодка и така нататък. И тогава ще установиш, че живееш на сфера. Добре, а може ли Вселената, космоса да има край? И ако да, какво има отвъд? So that uh, another good question that I often get asked because it's hard for us to imagine that space ends somewhere. But in fact, it could. We don't know that it does. Това, това е един също много добър въпрос. А, съответно, а, доста е възможно да има, но не знаеме дали има. And there's different ways. It could be like if you head north until you get to the North Pole, then there's nothing further north of there. Примерно, ако си представяме с аналогията отново с Земята, примерно отиваме към Северния полюс и като стигнем Северния полюс, да няма нищо вече по-нататък. Or it could be like walking into a wall and you just can't go any farther. Или може да има някаква блокировка, грубо казвам. Примерно отиваме пак на север и все едно има нещо като стена, която ни възпрепятства да минаваме. And there may be something on the other side of the wall that you could learn about with some other way, other probe, other other method that we don't know. А може и след а, този прак да има нещо друго, което също може да изследваме, било то с някакъв апарат или с нещо друго, което в момента просто не знаем. So really, there's lots of ways for things to have an end, and we have to be. We, we, we don't know which way we, w- we will find if we find a way for the universe to have a, a f- an end of space. Съответно има много начини по които а, може нали, а, Вселената да има край и съответно трябва да внимаваме и да се опитаме да го обследваме. А как учените въобще измерват нещо толкова мащабно? Ние сме много мънички, а трябва да измерим нещо, което е много мащабно, много по-голямо от нас. So, how can scientists uh, measure something that is at such a scale uh, beyond our human scale? I mean, such a cosmic scale? Right. So, So we we let the universe come to us. We don't go out to it. That's it's lucky that the universe sends signals from very very far away. Трябва да позволим а, Вселената да се разкрие към нас. Съответно, за щастие това се случва, а Вселената изпраща различни сигнали към нас, нали, вследствие на това, че тя е обективна и измерима Вселена. So most of those signals are light, like you know, like the light in this room. All sorts of wavelengths. Um, some of it is radio waves, some of it is X-rays. Uh, so all sorts of colors of light, wavelengths of light. Съответно, Вселената изпраща светлина, различни съответно дължини на вълната, може да са радиовълни, може да са а, проче различни а, дължини на вълните, които идват до нас. And lucky for us, the universe is transparent. So light has been traveling through the universe for almost 14 billion years, and we can see the things that are very, very far away. И за щастие, Вселената е прозрачна за нас. Съответно, а, ние можем да видим светлината, която е пътувала почти 14 милиарда години. Това, което е далече, а, то по някакъв начин обаче е и отдавна. Затова въпросът ми е пространствен или времеви е краят на Вселената. Има ли начало на времето и съответно край на времето? So we know, well, we, we, we strongly believe that the universe had a beginning. Okay? We don't actually know that, and there are people who, who doubt that and try to build theories without that. А, всъщност, ние а, имаме хипотеза, че съответно а, Вселената е имала а, начало, но ние не го знаем със сигурност. Има съответно и хора, които работят върху хипотезата, че тя не е имала начало и съответно си базират техни теории върху това. At the moment, when we look at the universe, it doesn't look like it's going to have an end in time. Към момента, гледайки към Вселената, не изглежда, че тя ще има край от гледна точка на време. And we're just starting to ask the question and try to understand how to learn the answer of does it have an end in space. И те първо се опитаме да си отговорим на въпроса дали а, изобщо тя може да има край а, от гледна точка на пространство. А, можем ли да чуем ехото на ранната Вселена? So the early universe was full of noise. Ранната Вселена е била пълна с шум. And that noise made some places a little bit denser and a little bit less dense. И съответно този шум е направил конкретни участъци от Вселената а, по-съответно а, гъсти или съответно малко по-разредени. when we look out at the ver- at the light coming from the very earliest universe, from when the universe was 400,000 years old, we can see differences in the color of the light depending on which region it was coming from. Като погледнем към началото на Вселената, а, съответно може да видим, нали, тук говорим за 600 000 години след началото а, на Вселената, можем да видим различни участъци, които а, с различни характеристики според зависи от къде идват. And so those are the echoes of the early universe. И съответно точно тези а, участъци, тези специфики са тези ехота от ранната вселена. Сега, аз да си призная, че много силно ме развълнува тази а, идея за чуването на вселената, като човек, който идва от а, радиото а, с големи, как да кажа, а, отворени уши, <laughs> А, едно е светлината, друго е, друго е звука. А, и за това все пак а, искам да ви, да ви помоля да ни разкажете как можем да чуем формата на космоса а, през а, това, което виждам, че се определя, поне на български изглежда така, микровълновия фон от големия взрив. So you know when you go and see an instrument, like when you go, if you go to the orchestra or to a concert, different, different shaped instruments will make different sounds. Знаете, че ако отидете примерно на опера или съответно на някакъв концерт, различните видове инструменти в крайна сметка проявяват различни видове звуци. If you see a big ins- a big drum, for example, you know it'll have a deep sound. Примерно, ако има един голям барабан, той ще има един такъв а, а, тежък звук, не дълбок звук. And if you see a little drum, you know it's going to have a kind of higher, tinier sound. Съответно, ако има едно малко барабанче, то ще има един много по-висок и съответно малко по-ламаринен звук. So those sounds that were running around in the early universe, they could feel the shape of the universe if the universe was small enough, and we can look for the patterns of the sound to figure out the shape. И съответно тези звуци, които са от началото на Вселената, те могат практически да усетят а, формата на Вселената и като слушаме тези различни звуци, ние можем да се ориентираме в нейната форма. Професор Глен Старкман, вие преподавате физика и астрономия в университета в Съединените щати. Разбирам обаче, че вашата работа извън него обхваща широк спектър от астрономия, космология, физика на елементарните частици и отписане на софтуер за търсене на черни дубки в протон-протонните сблъсъци в ЦЕРН до създаване на архитектурата Stars Shade за изображение на екзопланети и проверка дали тъмната материя се състои от гигантски ядра. Какви са тези начини, ако може да ги обясните на популярен език? Right, we're, we're people who talk about dark matter are used to thinking of it as tiny particles, each of which has very little mass. Хората, които говорят за тъмна материя, обикновено говорят за нея като а, миниатюрни частици, които имат много малка маса. But there are at least a couple of possibilities for dark matter to be much heavier. Съответно има поне няколко различни други хипотези, които са за тъмна материя, които позволяват тя всъщност да е много по-тежка. So one of those is that it's uh, black holes, which could be little or, or big um, in mass, but would still be quite small. Едната от хипотезите е, ако говорим за миниатюрни черни дупки, които могат да са съществени от гледна точка на маса, но също много-много дребни. And another is that it could be giant nuclei of a, of a new sort, but made of protons and neutrons and similar particles similar to them. Съответно, другото а, потенциално решение е, че може да говорим за гигантски ядра, които също биха били направени от а, протони, неутрони и така нататък, но съответно биха били друг тип нещо от това, на което сме свикнали в момента. So, unlike the usual particles of dark matter, these giant nuclei, when they hit ordinary matter, would hit the ordinary matter. They wouldn't just pass through, they would drill holes through the ordinary matter. За разлика от другите начини, по които му мислиме за черна, а, за тъмна материя, а, този тип, който предвижда а, големи ядра, ако взаимодейства с нормална, а, нормална материя, съответно тук би направил щети върху тази материя и съответно ние може да го измерим. So we've proposed a number of ways of looking for that hole drilling. Um, one of the most fun is if you have a stone countertop made of granite, say in your kitchen, then if dark matter went through it, it would leave a cylinder of black basalt. Sorry, um, black, uh, yeah, basalt. Um, or obsidian, sorry, obsidian. Има различни начини, по които можем да го измериме това нещо. Един от по-фън начините, по които може да го направим, може да си представите, прямо във вашата кухня, имате един хубав голям гранитен а, плод. Върху този плод, примерно ако удари такова ядро на тъмна материя, съответно то би оставил един специфичен цилиндър, който е от обсидиан. Mm-hmm. So we have a plan to take pictures of lots of such stones before they go into people's kitchens and look for nice elliptical pieces of black obsidian on the surface. Съответно, идеята ни е да а, направим снимки на подобни а, нали, а, на подобни повърхности, оптимално, нали, преди да отидат в кухнята на хората, а, така че да видим дали съответно ще има подобни а, следи от удари на тъмна материя. За финала, ако трябваше да изберете професор Старкман а, една концепция, геометрична, топологична или пък концепцията за съдбата, а, която най-вероятно ще промени начина по който мислим за Вселената през следващите 10-20 години, коя би била тя и защо? So they, they say that the hardest thing to predict is the future. Най-трудното нещо е да предвидиш бъдещето. So I think I think the concept that is going to most likely change the way we think about the universe is the concept of keeping an open mind. Може би най-трудната концепция, нали, която ще промени Вселената, е това да си поддържаш нали, а, нали, разсъдъка отворен към а, света около теб. And what I mean by that is that we have lots of small ways in which what we see out there is not quite matching what we expect. И съответно, едно от нещата е, че а, когато гледаме навън към Вселената, а, ние виждаме, че серия от а, характеристиките и не са точно това, което ние очакваме. And that could be because we don't quite have the right theory of gravity. Това може да е защото нямаме правилната теория за гравитация. It could be because we don't quite have the right theory of what made the sounds of the early universe. Може да е защото нямаме правилната теория за какво точно е направило първоначалните звуци в началото на Вселената. Or it could be something that we haven't thought about yet and that we need more data to teach us before we come up with the right so, right answer. А може да е изцяло друго нещо, за което изобщо не се изсещаме в момента, което всъщност може да ни научи, да ни информира а, за това как трябва да подходим изобщо към сарената. Тоест да сме готови и за сериозни изненади. Благодаря на професор Глен Старкман, един от водещите учени, които поставят под въпрос идеята, че Вселената е еднаква навсякъде. Благодаря и на Любомир Бабуров от Рацио. До вечера професор Глен Старкман ще е в Строежа. Събитие, част от месеца на бъдещето на Сдружение Рацио и а, то обещава да отведе публиката отвъд границите на познатото, там където науката и въображението се срещат срещат. Голямо благодаря. And thank you so much. It's been a pleasure talking with you and to all your listeners. Благодаря и аз.